Gal rafer diskwivan an teni gwir di? Ya, o pen leid an mat, o lagad rutan a biziet hi spontus. A pegen braz oa. Oa ke gol vas, brasa hi hi a an ma matres. Gwell ran, a pa nefe kas e gantan en deon? Me gwel an beur a nek e gao gant an dar. Peus ke zao an niver an diwa plaken vahi blad nish? Nan, a yon man yor a tevel teval oen trao. Gal rafer diskwivan o teni gwir di? Ja, o pen leid o mat, o lagad rutan, a bizet hir spontus. Ha pigen bras oa. Oa ke gol vras, ba sa hit vir hi an ma matres. Gwell han, a pranefikas e gantan en deon. Me gwell an biar, ha ne ke gao an dar. Peus ke en niveren di war plak en vari e blad nich. Non, a yon mañ yo berwel a tevel tevel an traoù.